amakuru muyashikirizwa na oba niyo nkuru mwiriwe oba mwiriwe emeline ndaramukije n'abariko bakurikira Radio isanganiro tubaha ikaze muri aya amakuru agizwe n'izi nkuru nkuru abantu babiri nibo baraye bakomeretse ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu hagati mu gisagara ca Bujumbura hatewe grenade ku gituro c'amabisi aja mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura naho hari ivyigwa bishasha bizotangurana n'igice ca kabiri c'ishure nshingiro ngo nta barimu babyo bazohabwa akazi bikaba byavugiwe mu ntara ya cankuzo ahabereye inama yahuje kuri uyu wa gatanu abegwa n'ikibazo cy'indero y'amabariyeri acungwa n'abasivile mu ntara ya muyinga arateye amakenga bamwe bamwe muri aya makuru twabibateguriye mu kanya ni nkuru imwe mu kwayo emetusin imitebutsi niwa aza kudufasha mu buhinga bw'ibyuma sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro Tungere tubaye ikaze muri ano makuru duhera mu bijanye n'umutekano abantu babiri nibo bakomerekejwe na grenade yatewe ku mugoroba kuri wa gatanu ku gituro c'amabisi eh, kirahahora isoko nkuru ya bujumbura haba abakorera kuri iyo parikingi haba abarongoye ishyirahamwe ry'abagendesha amabisi ngaho nyene basaba leta ko yokora uko ishoboye kugira umutekano wabo wubahirizwe ngo kuko bo bataco bariko barazira n'inkuru ya Medar niyo nkuru dushitse aho ku gituro c'amabisi kiraho risoko nkuru ya Bujumbura twasanze abanyagihugu bariko barangura udukorwa twabo twa misi yose ariko ukabona ko ubwoba butabuze muri bamwe bamwe grenade yarayituritse kuri uno mugoroba naho atabuzima bw'umuntu yahitanye ngo birababaje ngo ahubwo hari hakwiye gukogwa amatohoza akwiye nk'uko uno munyagihugu abimenyesha nk'ivyo bintu byabaye ivyo vyaratwabaje kwera nko kubona biba mu masaha yo mu mugoroba kandi tuzi yuko nyene twidegemvya vyaheze ambere bavuga ngo ni moto ziciye ngo zitera ubu rero ubu yuko tari za moto ba bandi nyine bagumyemo gusa yuko abo bantu rero nibo badufasha bakaguma babagwanya babarondera nyene bakaguma dufise umutekano nk'ubwa mbere uno mukenyezi acuruza iruhande y'igituro cy’amabisi haruguru y'ishirahamwe ryo gutuma tumana tumanako Onatel we wamenyesha yuko bobo bato bato ata politike bajyamo ngo ahubwo leta nikora uko ishoboye kugira amahoro aboneke maze nabo badandaze utuntu twabo atankomanzi twabanyagihugu bato bato tubayeho kuba kwihangayikira ni amashure dufise vy'amapolitike nabyo tuzi navyo tujamwo igituma rero abo bari hejuru nyabuna nibagerageze ngo amahoro aboneke turi nko turaca kugaburira abana bayo ega n'umutegetsi nawe natunzwe n'amahoro ata amahoro ahari nawe n'ibyo nta kuntu bikora abikorera mu mahoro abirangurira mu mahoro miburo Ernest arongoye ishyirahamwe ry'abashoferi n'abakonvoyere basanzwe bakorera mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura ngo leta nirabe uko yokongereza umutekano na cane cane nko gushiraho igipolisi kitambaye umwambaro ubaranga bimwe bita mu kinofunofu police civile si bwo bwa mbere twebwe tubona isanganya nka mwene y'iryo mu mabisi dutwara benshi bose tubatwara amabisi, mabisi hajya uba uteye gerenade muri bisi ntiwiteye manda uhekuye uburundi ahubwo twashaka gusaba leta yuko yodufasha mu bijanye n'umutekano kuramforusa cyane cyane nk'igipolisi coba kiyambaye nk'abanyagihugu kuko ntibomenya umupolisi n'umunyagihugu twebwe ngira ngo nuko data badukengera ata bintu by'ibigwanisho tumenyereye ubutegere nari ngira ngo boca bamfata mu mwanya muto amakuru ava mu gipolisi nk'uko yemezwa n'icegera c'umuvugizi w'ubwo rwego amenyesha yuko iyo grenade yakomerekeje abantu babiri nayo umudugu umwe wo mu bwoko bwa kwasiteri urahononekarira Medare eh, niyo nkuru tubandanye nano makuru ubushikiranganje bwo kwivuna abansi buremeza ko agahembo uh, kagenewe abasirikare bari muri Somalia kamaze igihe gateba ariko ngo ikibazo ntico barizwa cyane iwabo nkuko bivugwa n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Colonel Gaspard Baratuza asigura ko byose biva ku kungena abafasha muri ubwo buryo baba bitunganije abasirikare bari mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Somalia ngo baheruka gahembo kabo mu mpera z'umwaka uheze ariko ngo azoteba na azoboneka n'ahazoza atevye tumukurikire agahembo abasirikare bari kubakorera mu gihugu ca Somalia muri no myaka heze ngahe ishiki tatu ine biraboneka yuko gateba mugabo aho gashikiye hose karaza ntibaherana ikibazo cyo kwishurwa n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi ahubwo ahanini ikibazo kiri mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika nabo nyine umenga izo nkuru ziremezwa n'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza akaba namenyesha yuko igisirikare kirindiriye yuko iyo ntwazangabo yari yanyurujwe isubizwa igisirikare c'u Burundi mu kanya tubandanye n'amakuru ajanye n'indero Isa isanganiro naho hari ibyirwa bishasha bizo kwigishwa mu gice cya kabiri cy'ishuri nshingiro kizotangura mu mwaka w'ishuri wimirije ngo nta bigisha bashasha b'ibyo vyirwa bazohabwa akazi ibyo ntibishyikirizwa na chantal bajinyura umuyobozi mukuru arongoye ibiro by'ibyirwa uwo muyobozi amenyesha ko abanyeshuri bazoheza igice cya kabiri cy'ishuri nshingiro atamapuro z'umutsindo bazoronka uretse abazoba bize imyuga no kwigisha abandi ngo bazoronka amasertifika tumukurikire eh, ibyo byigwa bishasha bizokwigishwa n'abo bigisha nyene mu bariho eh, naho tuzi ko eh, atari byo bigiye ariko uko biteguwe umwigisha afise umwete arashobora kubyigisha ni nk'uko muri fondamental nta mwigisha yize entrepreneuria twari dufise ariko bariko baravyigisha naho nyene bitaborohera kuvuga rero avyo vyigwa bizokwigishwa uko nyene abo bigisha nyene dufise bazovyigisha uko nyene tuzogerageza dukorane nabo tugerageze dukorane n'abandi bapartenere babishoboye badufashe kugira ivyo vyigwa bishobore kwigishwa neza eh, iyindi defi mvuge ntijanye n'ibikoresho cyane cyane mu mashuri y'imyuga cyangwa mu mashuri tekinike kuko asanzwe ari amashuri asaba uburyo bwinshi ubwo buryo rero tukaba mw'iki ngo butari hafi kandi n'abigisha babo nk'ubu intara zose zisabye ko biga segisiyo iyi n'iyi n'iyi bigoye ko duce turonka abigisha basha babandanya abigisha ni ukuvuga rodefi rero ni uko tuba dufise abigisha bafise ubwo buhinga mu byigwa bimwe bimwe abantu benshi bari bifuza kwiga mbega ibitabo by'ibyigwa bishasha mwaba mumaze kubironka ibitabo by'ibyigwa bishasha turi ko turabitegura porogaramu zozo twaraziteguye n'ibitabo nabyo nyine biri mu nzira turi ko turabitegura kuri ibintu tubona biri ko birahinduka aba bagiye kwiga igice cya kabiri cy'ishuri shingiro impapuro z'umutsindo bazoronka ziba zifashe gute abagize imanite ni ukuvuga ko nta diplome tuzosubira kuba ariko bazoronka certificate kubera ko twasanze iyo diplome by'ukuri ntacibafasha ko baguhaye diplome ata specialisation ufise ntakigufasha niyo bagiye kwiga ahandi bagumana ibibazo iyo diplome baguma babaza mu bushikiranganje ico imaze byiza rero twasanze koguma tubaha seritifika mugabo abigiye kwigisha eh, n'abari mu mashuri y'imyuga ya sekisiyo tekinike abo bantu urumva ko bahejeje bafite ubuhinga bakoreye bazoronka rodiporome Ivyo Chantal Bajinyura umuyobozi mukuru arango ibiro oh, vy'ivyirwa akaba yabisikirije kuri uyu wa gatano mucankuzo ahari hahuriye abegwa bose n'ikibazo c'indero kugira baganire ibijanye n'umwaka w'ishure e, wimirije hari abigisha bane b'abakutsa kivi bo ku ishuri ryisumbuye rya kivubo ya mbere muri komine rutovu intara ya bururi bavuga ko bataronkejwe agahembo kabo ko mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu ushira wa cubiri ushira wa bibiri na cumi na kane Thierry Kabura umwe muri abo bigisha ubu asanzwe yiga ku ishuri nderabigisha Enes yani Bujumbura avuga ko abayobozi b'indero muri komine bagumye babemerera ko bagiye kuronsa ako gahembo ariko ko barindiriye amaso agahera mu nzira asaba ababijejwe ko bobatunganiriza na karengo umukozi yaberwa n'agahembo Thierry Kabura tumukurikire numwe muri abo bigisha mu bisanzwe abantu baheraniwe n'abigisha twakutse ikivi twarakoze umwaka w'ibihumbi na cumi na gatatu ushira ibihumbi bibiri na cumi na kane duheje kwigisha twarakompereta amafishe diregiteri akayatwara muri deseye deseye akayatwara muri depeye akatubwira yuko amafaranga azoza haheze igice mugabo twararindiriye kandi twarihanganye mugabo ntitwashoboye kuronka agahembo kacu gushika ubuye amafaranga ntaraboneka cyo bituma tugombye ko abo vyega bose bo bimenya ko tutararonka kandi bamenye yuko umukozi abegwa n'impembo twashaka yuko abo biraba bobikurikirana bakatubwira aho erere yabereye canke batubwire yuko tutazoronka agahembo kacu abasigaye kuri tere bamenye ukuntu bavyifatamwe ariko bamenye yuko umunyeshuri ariwe aca ahatorera ingorane ubu kibazo gisa n'icyamaze kuturengera kuko tugikora twari tuzi ko tuzoronka amahera uko igice kirenganye uko igice kirenganye mugabo gushika ubuye ibintu vyarayangaye turavye ibintu bigeze abo biraba bose niba kubita agatima mpembero kukuntu umwigisha aruha kandi twaritanze turitangira igihugu turigisha nka jewe ariko ndaca amahera azomfasha kwiga kaminuza mugabo gushika ubuye ndakinye kandi nari narakoreye leta mu bisanzwe nibarabe baduhereza agahembo kacu ko twaragakoreye mu buyobozi bw'indero muri komine rutovu bamenyesha ko ico kibazo c'abigisha batararonswa agahembo kabo bakizi ariko ko atanyishu yo bashobora gutanga Innocent Ntakirutimana umuyobozi w'indero muri komine rutovu amenyesha ko ari ikibazo bazwa igisata kijejwe amafaranga mu bushikiranganje bw'amashuri mato mato nayisumbuye agasaba abo bigisha kubandanya bihangana ngo umunsi baronkejwe ayo mahera bazoca babaronsa agahembo kabo turabandanya n'ano makuru ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'umunani ishuri ry'urubanga muri komine matani ntara bururi rihanzwe n'ubukene bw'amazi meza kuva mu gice cya kabiri cy'uyu mwaka w'ishuri turimwo ubuyobozi bufise amakenga ko bashobora hashobora kwaduka indwara zifatiye ku isuku rike mu gisata kijejwe amazi muri komine matana bavuga ko bariko bakora ibishoboka byose kugira amazi asubire kuboneka inkuru tubaza Jean Pierre Misago inyuma yo kuronswa amazi akwezwe ava muri komine mugamba amazi yagiye aracikagurika riserumanga nta nima ry'amazi meza riharangwa kuva mu gice cya kabiri cy'uyu mwaka w'amashuri turimo abanyeshuri bavoma mu myonga amazi bakoresha rimwe na rimwe n'ayakoreshwa mu kubakinjikira ibibagabaniriza umwanya wo kwiga hampande y'isuku atako gifashe jean claude manirakiza umuyobozi w'iryo shure ati turatinya ko dushobora gutegwa n'indwara zifatiye ku isuku rike natwe turafite ubwoba yuko ko kubura kw'amazi gushobora kuzana indwara zijyanye n'isuku rike kuko nko mu batware dusanga amazi adakwiye no koga ugasanga abanyeshuri ntiboze neza no gukaraba ugasanga ntibakarabye neza iyo bagiye gufungura rero turafite ubwo bwoba ariko tukizera yuko nabo bajejwe amazi muri komine yuko bazo bakayakora agasubira akagaruka Bernard bududira ajerwa amazi muri komine matana avuga ko icyo kibazo muri icyo gice cy'umujyi wa matana kibaragishinga amenyesha ko bariko bararaba ingene botorera umuti ingorane ziri kuri uwo mugende uva muri komine mugamba ariko ngo bafise ingorane zibiri nyamukuru Tubananye nano no makuru amabariyeri acungerwa umutaga nijoro n'abanyagihugu basanzwe mu bice bimwe bimwe mu ntara ya Muyingate amadidane bamwe bamwe mu banyagihugu bafatwa bakanasabwa amafaranga yitwa kwara y'intererano y'umutekano umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Muyinga akavuga ko ayo mabariyeri arayo gucungera uruja n'uruza kumvo z'umutekano gusa imuyinga ni nkuru ya Dieudonné Nzayimana ibyuma amabariyeri bigatera amadida rimwe mu banyagihugu bemeza ko ari igikoba cyahawe bari mu mugambi uri ku butegetsi gusa bene kugendesha imiduga bati biranagoye gusakwa n'umunyagihugu asanzwe igikorwa cyaba gikorwa n'igipolisi bakanibaza niba niyo ntererano itangwa ku ngubu abasi jean mbere kimaso umuhanuzi wa ramatari w'intara ya muyinga amenyesha ko kumva z'umutekano intwaro yasabye abahurikiye muri komite z'umutekano zirimo bose gucungera urujya n'uruza rw'abantu na cyane cyane ku makomine ngari ku rubiga rw'u rwanda ikana tanzania ngo ni nyuma y'uko habonetse ko ngo muri iyi ntara ya muyinga haca abanyagihugu benshi bajya cyangwa bava i rwanda mu buryo ngo buteye amakenga akibutsa ariko ngo muri iyi ntara hafatiwe n'inkoho mirongo itandatu ngo mu mwaka uheze ku iyo ntererano y'amafaranga isabwa uyu mutegetsi avuga ko ngo humbure komine yose ifise uko yitunganije kubidoga ko bishiho ugasanga ari abantu babohewe ko hari amabariyeri avuga ko ngaragahaze mu ndinganizo yoca bikosorwa iyo deneze imana imuhinga rwa radiyo isanganiro Jodone eh, Nzeyimana sindaka Samuel mwigisha wo ku ishuri nshingiro rya Rutovu ya mbere mu ntara ya Bururi yarahagaritswe n'iperereza ry'ibururi bari kumwe na buramatari w'intara ya bururi ku murango wo kuri uyu wa kane ni na hano duciye turangiriza ano makuru ariko uh, ku batayumvirije hose reka tubibutse izi ngingo nkuru nkuru zari ziyagize abantu babiri nibo baraye bakomeretse ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu hagati mu gisagara ca bujumbura hatewe grenade ku gituro cy'amabisi aje mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura naho hari ibyigwa bishasha bizotangurana n'igice cya kabiri cy'ishuri nshingiro ngo nta barimu babyo bazohabwa akazi bikaba byavugiye mu nama yahuje kuri uyu wa gatanu abegwa n'ikibazo c'indero mu ntara ya cankuzo n'ay'amabariyeri acungwa n'abasivile mu ntara ya muyinga mwumvise ko ateye amakenga bamwe bamwe ariko umuhanuzi wa buramatari akavuga yuko ari ukwicungera kugira bacungere umutekano